18 sakkizinchi bob hazrati ayso bu duoni qilgandan keyin shogirdlar bilan billa toshqirg'i chiqib yerusalimning sirtidagi kidron vodisining u qetiga o'tdi u yerda bir bog'cha bor edi hazrati ayso bilan shogirdlari u bog'chiga kirdi uningga sotuvlik qildigan yahudamu u yani biladdi chunki hazrati ayso shogirdlari bilan pot pot uyada jam bo'ladi Shunda qilib yahuda bir qism rim lashkarlari bilan oliy ruhoniylar va farislar avatgan ibodatxona qorovullarini boshlab bu yerga keldi ularning qo'llarida panus mashal va qurollar bor edi hazrati ayso beshig'i keldiganlarning hammasini bilib ularning oldiga chiqib kimni izdaysizlar deb so'radi Насирәлік Әйсани, дәп жауап берішті ола. Әзірті Әйса олаға, мана, мән шу, дейді. Оныңғы сатқылық қыған Яхуда ularning qatorida қатарды тұратты. ayso mana мана, shu шу, дейшігіла, ола арқылығы еніп, яғы еқілішті. Әзірті Әйса оладың яны бір кетім. Kimni izdaysilar? deb so'rdi. Nosiralik Aysoni deyishdi ular. sizlarga aytdimg'u mana men shu agar menila izdigan bo'lsanglar bularni tutmanglar dedi Hazrat ayso buning bilan o'zining ota sen menga berganlardan hech qaysisini yo'qotmadim degan so'zi amaliyotda isbotlandi simon petrus yendiki qilichni qo'liga olib, bosh ruhoniyning malkus ismli chakirga urdi qilich chakorning o'ng qulog'iga tegib uni shilib tushiribdi hazrati ayso petrusga qilishni g'ilipinga сал, meni атам amr qilgan bu azob qadihini ishmaydi damsan dedi shuning bilan lashkar to'pi bilan qo'mondoni ham yahudiylar avatgan ibodatxona qorovullari hazrati aysoni tutib bog'lashdi ondin uni oldi bilan shu yili bosh ruhoniy bo'lib turgan qayoponning qiynotisi xononning oldiga elib berishdi burun yahudiy oqsoqollarga butun xalqning halok bo'lishidan saqlanishi uchun birla odamning o'lishi afzal degan kishi dal shu qayopo edi simon petrus bilan yana bir shogird hazrati aysoning kaynididan agishib mangan edi u shogird bosh ruhoniyning tonishi bo'lganligi uchun hazrati ayso bilan bosh ruhoniyning hovlisiga kiralidi simon petrus bo'lsa tashqirda darvozaning yelida qoldi shunga bosh ruhoniyning tonishi bo'lgan shogird tashqirga chiqib bilan qiz bilan so'zlashib petrusni ishkirga boshlab kirdi bilan qiz petrusdin sizmi aysoning shogirdiridan emasmi deb so'rdi yo'q men emas dedi petrus havo sovuq bo'lganligi uchun bosh ruhoniyning chakorlari va ibodatxona qorovullari yog'och ko'mirdan yiqilgan gulxonning churisida issinib turishatdi petrusmu ularning yenida turib o'tqa qoqlandi bosh ruhoniy hazrati aysodin shogirdlarini va uning ta'lim berishi bilan munosabatlik suallarını sordu. Hazreti İsa onunğa mundaq cavab verdi. Mən sözlərimni həmmə adamlara aşkar sözlədim. Yahudilər yığıldığan yerlik ibadətxanalarda və mərkəzi ibadətxanada daim təlim verdim. Heç qandaq məxfi söz qılmadım. Bularını nimişqa məndən soraysız? Sözlərimni anlığanlardan soram. Ular nima deganligimni biladi hazrati ayso bu so'zlarni qilganda yenida turgan ibodatxona qorovullardan biri uni bir qachat urib bosh ruhoniyga mushundoq javob qaytaramsan dedi agar xato gap qilgan bo'lsam buni ko'pchilikning oldida ko'rsat ammo e'tiqodlarim to'g'ri tusa meni nima uchun urasan dedi hazrati ayso uningga Bunun bilen Hannan uni bağlaqlıq piti baş ruhani qayapağa yolladı. Simon Petrus otning oldida isinib turayotganda boshqalar "Senmi Aysoning shogirdlaridan emasmi?" deyishdi. "Yo'q, men emas," deb tondi Petrus. U yerda bosh ruhoniyning chaqarlaridan biri, ya'ni Petrus qulug'ini chep tashgan odamning tutqunimi bor edi u petrusga bog'chida seni ayso bilan birga ko'rdimg'u dedi petrus yana tondi dal shu chog'da g'o'roz chillidi tong yo'rg'anda hazrati ayso qayoponing yenidan rimliq voli platsning o'rtasiga elib kelindi uni elib kelgan yahudiy oqsoqollari bo'lsa o'zimizning e'tiqodini бұлғывалмайлы дәп, ордығы кірмей, сұртта сақлап тұратты. Бомыса, өтіп кет шейтінің дастығыныға жән бол алмайды. Шуңа, Вали Платус ташқырғы чықып, ұланың алдық келіп, бұ адамның үстідін немі үш тоғырлық әріз қылсілі дәп сорды. Ұла, бұ адам, яман іш қылмыған болса, оны сізгі ташылмыған болаттық. deb javob berishdi uni o'zinglar ilib ketib o'z qonunlar bo'yicha so'ranglar dedi vali platus ularga ular bizning o'lim jazosi berish huquqimiz yo'qdisa deyishdi hazrati aysoning o'zini qandoq o'ldiganligi to'g'risidagi oldin etxinining amalga oshirilishi uchun bu ishlar yuz berdi vali pilatus yana o'rdisiga kirib hazrati aysoni chaqirtib uningdan san yahudiylarning podshoyimi deb so'radi Hazreti ayso uningga bu savolni o'zingiz qo'yayotamsiz yoki boshqalar man to'g'riliq sizga shundoq aytqanmi dedi man yo Yahudi bo'lmasam bundak savollarni so'raydigan seni manga topshirganlar o'z xalqing va oliy ruhoniylarg'u nima jinoyat o'tkazgan eding dedi vali plats mening podsholig'im bu dunyoga mansub emas agar mansub bo'lsidi shogirdlarim mening yahudiylarga topshirmasligim uchun jang qilgan bo'lardi holbuki mening podsholig'im bu dunyodagi podsholikqa o'xshamaydi dedi hazrati ayso demak sen bir podshoh shundoqmi dedi vali platus aytqiningizdek man podsho man haqiqatga guvohlik berish uchun dunyoga keldim haqiqatda turadigan kishilar mening so'zlarimni anglaydi dedi hazrati ayso vali pilatus uningdan haqiqat degan nima deb so'radi vali plats bundaq deb so'rgandan keyin yana tashqirga chiqib yahudiylarga man uningdan hech qandaq jinoyat topamidim lekin sizlarning har yili o'tib ketish heytida yahudiy mahbuslarni birini qo'yib berishni talab qilish odatinglar bor shunga agar xohlasanglar bu yahudiylarning podshoyini qo'yib beray dedi ular yana bu odamni emas barabosni qo'yib bering deb chuqon silishdi barabos bir qaroqchi edi